أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم للعرض والحساب بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ها أمين وكتش بزانا چقا كسك وهنا جئنسو مليائكات جنا تكش بن مرني خلاص نابي و شربت مرنه طام بکی و افروح خوش جسدی برده و بدن بمینه تنه خدا هر کسی بال حشره و کم کن خیر و شر و شهینا خیا تجی عدالت و بکشینه حتی انسان قنج به خیر کر به مشکر به روجی گر به اهل تازه بینیه به او جنت ده صف کیف خوش و دل خوش و سر بلند و فراز ابد الابد خوشی دبی لیو کسی نقنج و گنهکار بی او جهنم ده بشاوطی خدا بوی به عفو بکه بوی عفو ناکه لیو کسی کافر و منافق و مشرک و پرست و به ایمان مره بی او ابد الابد رازیل و رسوا به جهنم ده بشاوطی ها امینا کچا هدیه سلام و رحمت خدال سرتبه جوار تگل خوش به روحنی عمل گج به خدا اندر خوش و بلند جنت دشتر جه که حاضر بکه رحما خدا سر جان و جسد و بدن و روح تبه او نخواشی ها دنیای دی خودش تارا بخی خواشی ها آخرتی بخی درجه جنتی خداش تقائل و راضی به او دنیا جميع بخشيتويا خوا تهلش بشخوا تشوي كتي زكي ذي عرضا جران دا حياتك حياة آخرتي يا عوش ترى دست بكر جبير نكا او سوزو قوتنا هيتو الجمع دنيا دا هيتو نمري نشوي بول آخرت و او سوزو قوتنا تدقوتا جبير نكا وديسا كرم كبيجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ve nudum liyakat بن جمتا nove ومنكر نكيرا وبن برنجة ve ben bernige بكنا ve ben او جی وكتا محلوق خدينا لمعمور برسينا پرسینا و بیجن تا رب تا تاكيا پیغمبر تاكيا کیا تاكيا تا چیا باوریا تا ازمان خواش دلك فراه وبيطرز بيجا الله ربي منا جل جلاله إسلام ديني منا حضرتی محمد علي الصلاة و السلام پیغمبر قرآن پیشکش منا کعبه قبلا منا ميجو روجي حج و زکات و کلمه شهده فرض و باوری منن ابراهیم خلیل باب منا همه مسلمان ساغ و مری جن و میر خو بره منن اثر گوتنا لا اله الا الله محمد رسول الله مرمه ها امینا کچا هدیه بزانه و تو وی حیاتا هنی دبی و تو وی علما برزخ دبی و تو وی قبر دبی حتی رجا قیامتی هگشتره هاد گوتن او کیش هوا همی انسان را هاتی کرن جبونا خلاصیا دنیا و آخرت هوا بیجه او جا سر جمعی پیغمبرا حضرت محمد علیه و سلام فرمان و قرآن پیروز جبال خدای مازندش مرا آنیه دل و جان مجی باوری لوی قرآن آنیه ام پی چونه ها امینا که چه هدیه بزانه مرن حقا کتنا قبره ده حقا فرصا منکر و نکیر حقا حساب حقا میزان حقا پروسل جهنم حقا جنات حقا جهنم حقا و خود هر کسی بال حشر کن بکه حق تی کسی نایل جمع تی کسی امت تسلیم و امانت خود دیکی خود آریکاریا تبکه یا ربی تو بدی خاطر یا خوا تو بدی خاطر عظامت و جلالت خوا تو بدی خاطر جمیع نوبه خوین سپحی تو بدی خاطر حضرت محمد علیه الصلاة و السلام و 124 هزار پیغمبر و عمل و تو بدی خاطره و و رجبه ایوا را شعبانه تو و خواه معفو و مغفرت بکیم یا ربی جميع گنه بغفرینه یا ربی عمل و قنج زیده جرب انویسا یا ربی حساب و منکر و را سر سهل بك یا ربی و قبر جرب غباغ و بستان جنته یا ربی قبر افرح بك یا ربی نیخ کل که يا ربي تنيا بلو بلوب دلي تبتني بينا ويبا برحمة بي بك يا ربي هات يا غريبي بلو دلي تب غريبي ويبا برحمة بك يا ربي شفقة ورحمة خجيك منك ام تسليم تدكي امانتك تهاجي هبه ترحمل بك يا ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة علينا وعلى الحاضرين والمؤمنين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين إلى روح النبي وآله وأصحابه وإلى روحها الفاتحة